نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سيسي تنقسمولي خبري زاو وكويلي حقيقة واو والي قواني فيجانا واليوم وامين مولواهم لازي na sisi tukawazidisha uongofu warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama na wakasema Mola wetu mlezi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi. Hatutamwita mwinginewe kabisa badala yake kuwa ni Mungu. Hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alayhim bisultanin bayyin فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Hawa watu wetu wameshika miungu mingine badala yake yeye. Kwa nini basi hawawatolei uthibitisho ulio dhahir? Na nani aliyedhalim zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu? وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Na mkijitenga nao na vile wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu, basi kimbilieni pangoni.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 Hakika hao walikuwa vijana katika zama zilizopita ambao walikuwa wameshika dini ya haki. Walimwamini mwala wao mlezi kuwa ni mmoja tu na ila hali wamezungukwa na washirikina. Na sisi tukawazidisha wawe na yakini na tulizithibitisha nyoyo zao juu ya imani na subira ya kuvumilia shida pale waliposimama mbele ya watu wao wakasema kwa kujifunga kwa ahadi ewe Mola wetu mlezi wewe ndiye wa haki Mola mlezi wa mbingu na ardhi sisi hatumwabudu Mungu mwinginewe wala hatutoiwache itikadi hii wallahi tukisema jinginelo basi itakuwa tunasema ilo mbali kabisa na kweli kisha wakaambiana wenyewe kwa wenyewe hawa watu wetu wamemshirikisha Mwenyezi Mungu la kuwa wameleta hoja iliyo wazi ya kuthibitisha uungu wa hivyo na wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu. Hakika watu hawa ni wenye kudhulumu kwa vitendo vyao hivyo. Wala hapana aliyezidi udhalimu kuliko mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu uongo kwa kumsingizia washirika. Na wakaambiana wao kwa wao, maadamu sisi tumejitenga nao hao katika ukafiri wao na ushirikina wao, basi kimbilieni pangoni mlinde dini yenu. Mola wenu mlezi atakukunjulieni maghfira yake na atakusahilishieni mambo yenu kwa njia za kukufaeni katika maisha yenu. Haijulikani kwa hakika ni nani hao ahli kafi wala zama zao wala hilo pango liko wapi waliokimbilia hao vijana. Pamoja na hayo hapana ubaya kuchunguza. Uenda pakapatikana mwangaza japo kidogo juu yake. Ilivyokuwa Qurani tukufu imetaja kuwa hao walikuwa ni vijana waliomwamini Mola wao mlezi. Basi hapana budi kuwa wao na watu wao waliteswa kwa sababu ya dini hata wakaona hao vijana wakimbilia pangoni kujificha. Na tarehe ya zamani inataja kuwa yalikuwako mateso ya dini katika nchi za mashariki ya kale yaliyotokea nyakati mbalimbali mbali. Tutataja katika yafuatayo mateso mawili, huenda mojawapo likaelekea na kisa hichi. Ya kwanza yalitokea zama za mfalme wa Kisaluki Antokias wa nne aliyeitwa kwa jina la kupanga na Vivanis kiasi ya mwaka 176 hadi mwaka 184 kabla Kristo huyo aliposhika ufalme wa Shamu na akawa amemili mno kwenye ustaarabu wa Kigiriki na elimu zake. Aliwalazimisha Mayahudi wa Palestina nayo ilikuwa chini ya Shamu tangu mwaka 194 kabla Kristo washike dini Kigiriki na akavunja sheria zao na akanajisi hekalu lao kwa kuweka humo sanamu la Zeus, mungu mkuu wa Magiriki, juu ya madhabahu yani kibulani na kumtolea mihanga ya nguruwe humo. Tena huyo mfalme aliteketeza kwa moto kila za Taurati zote alizozipata. Kwa mwangaza huu yaonekana kuwa hawa vijana walikuwa ni Mayahudi na kwao ni popote katika Palestina au hasa ni katika Yerusalemu. Na ikawa wakaamka mnamo mwaka 126 baada ya Kristo zama za utawala wa Warumi wa Mashariki yani kabla kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kulikuwa kiasi mwaka 571 baada ya Kristo kwa kiasi ya miaka 445 takriban. Ama mateso ya pili yalitokea zama za mfalme wa ufalme wa Kirumi Hadriatus mwaka 117 hadi mwaka 138 Mfalme huyu aliwatenda Mayahudi kama alivyotendea Antokias tuliyekuisha mtaja sawa sawa. Matokeo ya hayo ni kuwa Mayahudi walitangaza waasi dhidi ya utawala wa Kirumi mwaka 132. Wakawafukuza askari wa ulinzi wa Kirumi, wakaiteka Yerusalemu na wakatoa sarafu yao ya makumbusho ya ugombozi wa mji mtakatifu. Wakashika hatamu za utawala kwa muda wa miaka mitatu Mwishoni Hariatas na jeshi lake wakagutuka, wakaushinda uasi na wakairudisha Palestina chini ya utiifu na wakairudisha Yerusalemu na wakauvunjilia mbali wananchi wa Kiyahudi kabisa. Viongozi wa Mayahudi wakauawa na Mayahudi wakauzwa sokoni kuwa watumwa. Matokeo ya hayo ni kwa mambo yote ya Kiyahudi aliyapiga marufuku Ariatas na akapiga marufuku mafunzo ya Kiyahudi na sheria zao. Kwa mujibu wa mwangaza huu wa tarehe yaonekana kuwa vijana hawa walikuwa ni Mayahudi na pahala pao ni popote katika mashariki ya kale au katika Yerusalemu yenyewe. Yaonekana kuwa waliamshwa mnamo mwaka 435 wa baada ya Kristo, yani kabla ya kuzaliwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama kwa miaka 130. Yaonekana kuwa yale mateso ya mwanzo yameelekeana zaidi na kisa hiki cha watu wa pangoni kwa sababu yalikuwa ni ya shida zaidi. Ama mateso ya Kikristo hayaelekeani na kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lile pango lilikuwa kwenye mlima lina nafasi ndani lilielekea kaskazini linapigwa na upepo mzuri. Jua likichomoza mwanga wake huwa kuliani mwao na miale yake huwa mbali nao na likichwa huwa shotoni mwao. Kwa hivyo lile jua halipigi ndani ya pango na kwa hivyo lisalimika na joto la jua na upepo wa kaskazini unawaingilia. Na yote hayo ni katika ishara za kudra ya Mwenyezi Mungu. Na anayepata taufiki ya Mwenyezi Mungu kuokoka basi huokoka Na aliyekosa taufiki hatopata wa baada yake.